Psalm 122 Canticum Gradum Ad te levavi oculus meus, qui habitas in celis. Ece, sicut oculi sevorum in manibus dominorum suorum. Sicut oculi ancele in manibus domine sue. Ita oculi nostri ad dominum Deum nostrum, donec miseriata nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumus despexione, quia multum repleta est anima nostra opprobrium abundantibus et despexio superbis.